Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Տեղի ունեցել Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի նիստը։ Նախագահ Բակոսյանն ընդունել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցչին։ Տարածք խաղաղության կարգավիճակի կամ միջազգային երաշխիքների դիմաց սկզբունքներն անընդունելի են։ Նորակոչիկ զինվորականների երթման արարողություն Շուշիի քաղաքում։ Ադրբեջանն ապացուցեց, որ չի հարգում միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Հադրութի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները 2018 թվականին կատարած աշխատանքների մասին։ Մադրիդյան սկզբունքները չեն կարող վերջնականապես լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Անցած տարի Ստեփանակերտում եւ Հանրապետության բոլոր շրջաններում բացի մարտունուց եւ հադրութից նվազել են հանցագործությունների դեպքերը։ Այդ մասին այսօր ոստիկանության կոլեգիայի նիստում, որին մասնակցում էր նաեւ նախագահ Բակո Սահակյանը, տեղեկացրել է հիմնական զեկուցող ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Անդրանիկ Հակոբյանը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ 2018 թվականին ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքներն ամփոփող հիմնական զեկույցում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը նախանդրադարձավ հանրապետությունում կատարված հանցագործությունների ընդհանուր վիճակագրությանը 2018 թվականի հանրապետությունում գրանցված հանցագործների ընդհանուր թիվը նվազել է 3.5%-ով կամ 27 դեպքով 766 17 թվականին 739 18 ինչը հիմնականում պայմանավորված է մարդու սեփականության, հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի եւ բնակության առողջության դեմ ուղղված որոշ հանցագործությունների նվազումով։ Հաշվետու տարում նախորդի համեմատ հանցավորության ընդհանուր կառուցվածքում մի շարք հանցագործությունների տեսակարարքը շռի նվազում է արձանագրվել։ Նվազել են մարդու հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի եւ բնակության առողջության, շրջակա միջավայրի անվտանգության եւ աճել սեփականության, տնտեսական գործունեության, պետական իշխանության ծառայության եւ կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների տեսակարար կշիռները։ Հաշվետու տարում 15 դեպքով 259-ից 244 նվազել է միջին ծանրության 2-ով 9-ից 7 առանձնապես ծանր հանցագործությունները, իսկ ծանր հանցագործները աճել են 5 դեպքով 47-ից 52։ Անցած տարվա հանցագործությունների թվում հրազենի գործադրմամբ դեպքերն ունեն հետևյալ վիճակագրությունը։ Հրազենի գործադրմամբ կատարվել է 9 հանցագործություն, 4-ի դիմաց, որոնցից հադրութի շրջանում Պանոչան, Խաշաթաղում գույքնդիտարության ոչացնելու, Մարտակերտի 1 եւ Ասկերանի շրջաններում գողության դեպքերն են։ Նշված գողության դեպքերը հիմնականում հրազենով խոշոր եւ ջերմարարանասունների սպանել եւ հապշտակել են։ Այս համայնապատկերին նվազել է հանցագործությունների բացահայտման ընդհանուր ցուցանիշը, ինչը պատասխանատուները պայմանավորում են համակարգի սերենդափոխությամբ։ Մասնավորապես Թոշակի անցած ոստիկաններին փոխարինելու են եկել երիտասարդները, որոնք փորձառության պակաս ունեն։ Հաշվետու տարում գրանցված հանցագործների ընդհանուր բացահայտման ցուցանիշը նվազել է 0.6%-ով, Այսպես բացահայտման տոկոսում հաշվող 723 դեպքերից բացահայտվել է 616 կամ 97.8%-ական տոկոսը, 17 թվականին 742-ից 678 կամ 98.4%։ Խնդրի լուծման համար ոստիկանության պետ գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը պատասխանատուներին հանձնարարեց փորձի պակասը լրացնելու համար աշխատանքներում ներգրավել համակարգի փորձառու վետերաններին։ Այնուհետև անցած տարվա ցուցանիշների եւ գործունեության արդյունքների վերաբերյալ զեկուցեց ճանապարհային ոստիկանության Պաշտպանության պետ փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների անցած տարվա ցուցանիշները նախորդի համեմատ աճել են։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրապետության տարածքում գրանցվել է 90 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 20 եւ վիրավորվել 91 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 77 պատահարի 16 զոհի եւ 89 վիրավորի դիմաց։ Ճանապարհային ոստիկանության պետը մտահոգիչ է համարում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառահետևանքային վերլուծության արդյունքները։ Մտահոգիչ արդյունքների վերլուծությունից, մասնավորապես մահվան եկող պատահարներից դիտվում է, որ երկուսը տեղի է ունեցել ոչ շտապ վիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու հետևանքով 2-ով, 4-ը հարագության գերազանցման 5-ով, երկուսը վարորդի կողմից հետևոտնային անցումների կանոնների խախտման 2-ով, մեկը հետընթացի կանոնների խախտման 1-ով, մեկը հանդիպակաց գոտի դուրս գալու 1-ով, 6-ը անուշադիր վարման հետևանքով 9-ով։ Նշված ՉՏՊ-ները ես բնույթի բնութագրում են 15 նավթար 14 զոհ, որից 7-ը շրջման հետևանքով 10 զոհ, 3-ը խոչընդոտի վրա էր 4 զոհ, 1-ը բախման 1 զոհ, 5-ը վրաերթի 5 զոհով։ Նախագահ Բակո Սահակյանն իր դիտողություններն ուներ ճանապարհային ոստիկանության անցած տարվա աշխատանքի վերաբերյալ։ Դեկուցիոն սկզբում նշում եք, որ որոշակի աշխատանքներ են կատարվել։ Ես համաձայն եմ այդպիսի որակման, բայց ինչու է որոշակի աշխատանքներ ամբողջ ծավալով մեկ աշխատանք։ Հետո զեկույցը ավարտվում է, որ առաջնորդվել եք եւ առաջնորդելու եք այդ բոլորին այդ հավասար իրավունքների շրջանակներում մոտեցում ցուցաբերելով։ Բայց այդպեսին չի դժբախտաբար այսօրվա մեր իրողությունները։ Եվ պատճառներից մեկն էլ դա է, որը վերում է այսպիսի հետևանքների։ Ես շատ թույլ եմ համարում այդ վերողությունը Ամփոփիչ խոսքում ի թիվս այլ ոլորտների եւ առաջիկա անելիքների ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման խնդրին անդրադարձավ նաեւ ոստիկանության պետ Իգոր Գրիգորյանը։ Ցուցանիշները մտահոգ են։ Ոստի ճանապարհային ոստիկանության անհրաժեշտ ճանապարհ եւ նպատակային միջոցներ ձեռնարկել։ Պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ, որտեղ կարում են ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացումը ծանրաբեռնված եւ արագընթաց ճանապարհահատվածներում առանձնակի ուշադրություն դարձնելու ոչ ստապ վիճակում եւ սահմանված արագությունը գերազանցելու դեպքերի հայտնաբերմանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը եւ կոլեգիայի նիստը ընդհանուր առմամբ բավարար են գնահատել ոստիկանության 2018 թվականի գործունեությունը։ Իր խոսքում երկրի ղեկավարը մասնավորապես նշել է, որ ոստիկանությունն ունի համապատասխան ներուժ այդ խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար, համոզմունք հայտնելով, որ գերատեսչությանը յուրաքանչյուր աշխատակից քաշ գիտակցում է իր ծառայության կարևորությունը եւ պատասխանատվության բարձր աստիճանը։ Բացի այդ, Բակո Սահակյանը հանձնարարականներ է տվել բարձրաձայնված որոշ համակարգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Այնուհետև հրապարակվել է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի նիստի որոշման նախագիծը նախորդ տարվա աշխատանքները բավարար գնահատելու եւ առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանի համաձայն ծառայողական պարտականությունների կատարման մեջ աչքի ընկած մի շարք ոստիկաններ արժանացել են խրախուսական պարգևների։ Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 6-ին ընդունել է Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Եղիշե Կիրակոսյանը նշել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են միջազգային իրավական հարթակներում Արցախի եւ Հայաստանի փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր եվրոպական դատանում ունենք գործեր քննվող ընթացքի մեջ, ինչպես նաև արդեն ավարտված գործերով հայացված վճիռներ, որոնցով անհրաժեշտ է անպայմանորեն ճշտել Արցախի դիրքորոշումը եվրոպական դատարանում։ Առավել սուր դրվեց Հայաստանի կողմից Արցախի նկատմամբ իրավազորության իրականացման հարցը եւ դրանից բխող արդեն հետևանքներով, հետագայում ներկայացվելի կանգատներով պետք է աշխատանքային ռեժիմով շփվենք Արցախի իշխանությունների կառավարության հետ յուրաքանչյուր գործով առանձին դիրքորոշումը ճշտելու եւ եվրոպական դատարանում ներկայացնելու նպատակով։ Նաեւ հաշվի առնելով Արցախյան հակամարտության կարգավորման ընդհանուր քաղաքական կոնտեքստը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Խորհրդանի ղեկավարի պաշտոնում իմ գործնեության ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում երբևէ Արցախի իշխանությունների հետ խոսեն պարտադրանքի լեզվով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, նշելով, որ հետևաբար իր համար անհասկանալի են փաստարի բոլոր այն խեղաթյուրումները, որոնք այս օրերին հանրային հարթակ են նետվում 2020 թվականին Արցախում սպասվող ընտրությունների ֆոնին։ Ինչ վերաբերում է 2016 թվականի հուլիսին Ստեփանակերտում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Արցախի քաղաքական ուժերի պատասխանատուների հանդիպմանը, ապա որպես դրա մասնակից կցանկանայի անդրադառնալ մի կարևոր հանգամանքի։ Թե ինչ է քննարկվել Հայաստանի նախկին նախագահի հետ եւ որոնք էին հետևանքները, կարծում եմ ակնառու է։ Դրանից հետո Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ թե պաշտոնական Երևանի եւ թե Ստեփանակերտի դիրքորոշումներն ավելի են կոշտացել։ Բազմից նշել եմ եւ այսօր էլ շարունակում եմ պնդել. տարածք խաղաղության դիմաց, տարածք կարգավիճակի դիմաց կամ տարածք միջազգային երաշխիքների դիմաց զզմունքներն անընդունելի են։ Դավադրության տեսություն զարգացնելու փոխարեն խորհուրդ եմ տալիս շագրգիր անձանց մտածել հայկական կողմերի դիրքերն ամրապնդելու մասին։ Facebook-յան իր էջում գրել է Աշոտ Ղուլյանը։ Այսօր սովորականից մարդաշատ էր Շուշիի Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակը։ Այստեղ զինվորական երթման արարողություն էր։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Նորակոչիկների հարազատները, ընկերներն ու պարզապես շուշեցիները հավաքվել էին ներկա գտնվելու հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված նորակոչիկների կյանքում ամենամեծ իրադարձություններից մեկին։ Վերջիններս լեովին գիտակցում են, որ եկել է ժամանակը կատարելու իրենց ամենապատվավոր պարտքը հայրենիքի հանդեպ եւ ամենայն պատվախնդրությամբ են արտասանում երթման բարերը, ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Այն բրիգադի հրամանատար գնդապետ Ենգիբարյանը, Սուշիի քաղաքապետ Արծրիկ Սարգսյանը, Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու հոգևոր Հովիվ Վեր Անդրեասը իրենց ելույթներում նշեցին արարողության կարևորությունը եւ նորակոչիկներին բարի ամփորձանք ծառայություն մաղթեցին։ Նրանք պատգամեցին պատվով կատարել իրենց պատկը Արցախ աշխարհի հանդեպ եւ արժանի լինել իրենց հայրերի արժանի ворցիները կոչվելուն։ Վերջում Շուշիի մշակույթի տան կողմից հնչեցին հայրենասիրական երգեր եւ հրապարակում ծայր արավ ավանդական քոչարին։ Բոլորի շուրթերին միայն մի բաղձանք էր. թող ամուր լինի վահանը քո, զինվոր, չոր խրամատդ, խաղաղություն Արցախ աշխարհին, բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ, հայրենիաց պաշտպաններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջինը շնորհակալական նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, ողջունելով ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչակելու որոշումը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ անդրադարձել է Թուրքիայի արձագանքին ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչակելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմանը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն անդրադառնալով Մակրոնի որոշմանը նշել է, որ Ֆրանսիայի նախագահը կատարել է իր հայտնի խոստումը հարգանքի տուրք մատուցելով Ֆրանսիայի հայ քաղաքացիների նախնիներին։ Մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել Թուրքիայի իշխանությունների հետ այս հարցի շուրջ տեսակետների փոխանակման։ Նրանք տեղեկացվել են մեր դիրքորոշումներին, ինչպես եւ մենք տեղյակ ենք, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունեն նրանք։ Հայտնել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունում։ Ինչպես հայտնի է, փետրվարի 2-ին երկամյա ազատազրկության ավարտի կապակցությամբ ազատ է արձակվել մեր երկրի սահմանն ապօրինաբար հատած ադրբեջանական բանակի զին ծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեն։ Արցախյան կողմի այս քայլը սակայն հարևան երկրում անհամաչափ արձագանք գտավ։ Բաքուն Հուսեյնզադեին անմիջապես միջազգային հետախուզում հայտարարեց վկայակոչելով դեռևս 2017 թվականի փետրվարի 2-ին նրա նկատմամբ իր հարուցած քրեական գործը։ Հիշեցնենք, որ համաձայն այդ հոդվածի Հուսեյն Զադեն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Ինչու է Բաքուն ընտրանքային վերաբերմունք ցուցաբերում իր քաղաքացիների հանդեպ։ Դիլհամասկերովին ազատ արձակելու համար գիշեր ցերեկ պայքարող երկիրը անթակույց արհամարանքով է վերաբերում իր մեկ այլ քաղաքացու՝ Զինծառայող Էլնուր Էլման Օղլի Հուսենզադեի ճակատագրին։ Գուցե նրա համար, որ վերջինս Բաքվի համար խորախուսելի քայլեր չի կատարել, հայ չի սպանել կամ էլ գոնե մեկ այլ ծանր հանցագործություն, որի համար նրան հնարավոր լիներ ազգային հերոսի կոչում տալ։ Եվ ինչու է Արցախյան քրեակատարողական հիմնարկ Իրաքում 2 տարի անցկացնելուց հետո ադրբեջանցին հանկարծակի հրաժարվում հայրենիք վերադառնալ։ Mən başqa bir ölkədə də yaşaya bilərəm, burada da yaşaya bilərəm. Mənim üçün hansı ölkə məni qəbul eləsə, imenni Azərbaycan. Չեմ ուզում Ադրբեջան գնալ, չեմ ուզում Ադրբեջանում ապրել շատ բաների համար։ Ես ուզում եմ, որ ինձ կամ երրորդ պետություն ուղարկեն, կամ էլ եթե թողնեն, այստեղ կմնամ, այստեղ էլ կապրեմ։ Որ պետությունն ինձ ընդունի, այնտեղ էլ կապրեմ, բացի Ադրբեջանից։ Ճշմարտությունն ասելու համար Ադրբեջանում կարող են ինձ սպանել։ Իրենք միշտ այդպես են անում։ Կարող են նաև չսպանել, բայց ես այլևս չեմ կարողանալու այնտեղ ապրել։ Արցախում Էլնուր Հուսենզադեն մեղադրվել էր քրեական օրենսգրքի 350-րդ հոդվածով դատապարտվել 2 տարվա ազատազրկման։ Ինչ վերաբերմունքի է արժանացել նա ազատազրկման վայրում, արդյոք նրան այցելել են բժիշկներ, Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներ։ Բացի մարդկային մարդասիրական վերաբերմունքից ուրիշ ոչինչ չեմ տեսել, ասում է ադրբեջանցի Հուսենզադեն, ով դժվարանում էր հավատալ, թե արդեն ազատության մեջ է։ Mənə qumanizdlik eləyirlər. Mən öz adımdan deyirəm, mənim məsəl üçün öz şəxsi fikirlərimdir bu. Իմ հանդեպ շատ լավ են վերաբերվել, մարդասիրաբար։ Ես շատ գոհ եմ։ Զուտ մարդկային տեսակետից շատ են օգնել։ Միայն լավն եմ տեսել։ Կարմիր խաչից էլ էին մշտապես գալիս իրենց բժիշկների հետ։ Հետո առանձին ստուգող բժիշկներ էին այցելում ինձ։ Միշտ հետաքրքրվում էին, թե ոնց եմ, ինչ եմ ուտում, շատ գոհ եմ։ Այս ընթացքում Հուսենզադեին հնարավորություն էր տրվել նամակ խնդրանքով դիմել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին։ Mən buranın prezidentinə xahiş edirəm, köməkli eləyəsiniz, yəni Ես դիմել եմ Արցախի նախագահին, որ ինձ ազատություն ապարգևի։ Գրել եմ իմ խնդիրների մասին, գրել եմ, որ ես պատիժ եմ կրում որպես գերի զինծառայող, բայց ես մարդ չեմ սպանել։ Շատ շնորհակալություն Արցախի նախագահին, որ ինձ հիմա բաց են թողնում ազատություն։ Թե ինչու էր Էլնուր Հուսենզադեն այդքան զարմացած իր ազատարձակմամբ դժվար չէ կռահել, չէ որ իր երկրում միայն հայ լինելը բավական է շինծու քրեական գործերով տարիներ շարունակ բանտերում տարապելու համար, եւ կամ որ մի հայ գերին է այսպես ողջ ու առողջ դուրս եկել ադրբեջանական բանտից։ Թվում է, թե ի պատասխան այս մարդասիրական քայլի ադրբեջանական կողմը պետք է համարժեք վերաբերմունք ցույց տար իր հերթին ազատ արձակելով ներկայումս Ադրբեջանում արգելափակված 3 հայ քաղաքացիներից գոնե մեկին, բայց ոչ, Պարզվում է Բաքվի ախորժակն ավելի է բացվել։ Այո, պարզվում է կցանկանային, որ հայկական կողմն ազատ արսակեր մարտհասpanներ Դիլհամ Ասկերովին ու Շահբազ Գուլիևին, բնականաբար նրանց նույնպես Ռամիլ Սաֆարովի նման հերոսացնելու հայասպանությունը որպես պետական քաղաքականություն եւս մեկ անգամ վերահաստատելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Ադրբեջանը միջազգային հետախուզում հայտարարելով Արցախում պատիժը կրած եւ ազատ արձակված իր քաղաքացու Էլնուր Հուսեյնզադեի նկատմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ չի հարգում միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Նման կարծիքի հայտնել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում քաղաքացին իրավունք ունի երրորդ երկիր տեղափոխվել, հենց քաղաքացին է որոշում իր հետագա ճակատագիրը։ Ադրբեջանի նման վերաբերմունքը տհաճ է, որովհետև վկայում է այն մասին, որ նրանք սպասում էին իրենց քաղաքացուն, որ เป զի համապատասխան ճնշման ենթարկեն, միգուցե նաև քարոշչական գործիք դարձնեն, ասել է Արտակ Բեկլարյանը։ Նա հայտնել է նաև, որ Արցախը չի բացահայտում Էլնուր Հուսեյնզադեի գտնվելու վայրը, ելնելով թե միջազգային մարդասիրական իրավունքից, թե հենց քաղաքացու անվտանգության տեսակետից ադրբեջանի քաղաքացին պարզապես դատապարտյալ էր, պատիժը կրել է եւ բաց է թողնվել։ Մնացած պարագաներում հիմնականում գոնե իմացած դեպքերում նրանք որպես ռազմագերի էին ընկալվում։ Երրորդ երկրում նա արդեն գտնվում է ՄԱԿ-ի համապատասխան կարգավիճակի եւ մանդատի տակ, փախստականի կարգավիճակով այդ կարգավիճակով որևէ պետություն չի կարող նրան միջազգային հետախուզում հայտարարել, որևէ երկիր արտահանձնելու իրավունք չունի։ Հիշեցնենք, որ Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի փետրվարի 9-ի դատավճռով Արցախի սահմանն ապօրինաբար հատելու համար 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Էլնուր Էլման Օղլի Հուսայնզադեն Ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելուց հետո 2019 թվականի փետրվարի 2-ին ազատ է արձակվել։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները 2018 թվականին կատարած աշխատանքների մասին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Աշխատությունները սկսվել են Հադորցի շրջանի հարավային թևի համայնքներից, որ 1991 թվականի մայիսին բռնագաղթի եւ յուղերի ազատությունները է վերացվել։ Եվ այդ համայնքներում արկա խնդիրներ դերևս կան։ Արաքելի եւ Բանազորի համայնքների ղեկավարները աշխատությունների մասնակցել էր Հադորցի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը։ Ճամճորի Արաչամուղ եւ Արևշատի համայնքների ղեկավարների աշխատություններին վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյան։ Համայնքների ղեկավարների զեկույցներում ընդգրկված էին համայնքների ժողովրդագրական վիճակի, համայնքային բյուջեի եկամուտ տեր երկրախցերի մասերով կատարողականի տնտեսական ձեռքբերվածների գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված տեղաշարժերի, ինչպես նաև բնակչության սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման դիտված մի շարք խնդիրներ։ Վանաձոր համայնքում եւ Արաքեղ համայնքում բնակչության կողմից առաջ են քաշվել հանդիսների տան վերանորոգման, ներքին ջրատար ցանցերի վերակառուցման, բնակարանների վերանորոգման համաշինանյութերի տրամադրման, գյուղի տարածքում եղած աղբյուրների մաքրման, բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրության նպատակով արտեզան ջրհորի ֆորման, որը ռոկելի կդարձնի մի շատ հեկտար վարելահող էր։ Առաջ քաշված հարկերի վերաբերյալ վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը տվեց սպարիչ պատասխաններ եւ ուս հայտնեց որ առաջ քաշված հարցերը ուծում կստանան։ Ձանձոր արև շատ առաջամուխ համայնքների ղեկավարների եւ բնակչության կողմից առաջ քաշված հարցերը եւս վերաբերվել են բնակարանային շինարարության եւ վերանորոգման, դաշտամիջան ճանապարհների բարեկարգման, արևշա գյուղ մտնող ճանապարհի վերանորոգման, արկա արտիզան ջորհարի խորացման, հանդիսների տան շինարարության եւ մի շարք այլ հարցերի։ Անցկացված բոլոր հաշվետվություններում բնակչության կողմից համայնքների ղեկավարների կողմից կատարված աշխատանքները գնահատվեցին բավարար։ Հադուլտի շրջանի համայնքներում համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները շարունակվում են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում բաղասպասվում են անպամատություններ, տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։